chapter 3. Epita auto de Petros kai Ioannes ane bainon esta hieron epitein horan tes prosyukes tein enatein. Kai tis aner kolos ek koilias metros autou huparkon ebastadzeta hon etithun kath pros ten thuran tu hieru ten legomenein horion tu aitein elee mosunen para ton es por juamanon es ta hieron. Hos idon petron cae juanein melontas esienae es ta hieron e rota elee mosunein. Atenissas de petros es auton sun to Ioane epen blepson es hemas ha de epeken autois pros de con te par auton laben. Epen de Petroas argurion cae crucion uc huparce moi, ha de eco tuta soi de domi ento anomiti Iesu Christu tu nadzoraiu egeirai cae peripatei cae piasas auton tes dexias ceiras egeren para crema de hestereo thesan autu hai bases kai ta sfura, kai hex heste kai periepete kai es elthin sun autois es to hieron peripatun kai alomenos kai ainun ton theon. Kai eden auton pas holaos peripatunta kai ainunta ton theon gnoscon te auton hoti hutos ein ha pros ten eleemos sunen kathemenos epi te horaia pule tu hieru kai eples thesan thambus kai ekstaseos epi to sum bebe kote auto kratuntos de tu iathentos colu ton Petron kai Ioannin sunedramen pros autus pas holaos epi te stoa te calumene solomontos ec thamboi. Idonde Petros apecrinato pros ton laon, Andres Israelitae te thamadzete epi tuto e hemin te atenidzete hos idia dunamei e Eusebia pepoie cosen tu peripatain auton. Hotheos Abraham, cae Isaac, cae Iacob, hotheos ton pateron hemon, edoxasen ton paida autu, Iesun hon humes men pareedocate, cae ernesaste auton, cata prosopon pilatu, crenantos ecenu apoluen humes de ton hagion kai de kaion ernesaste kai e tesaste andra phonea charisthenai humin ton de archegon tes zoes apectinate hon hotheos egeren ek necron hu hemes marturis esmen kai epite pistei tu anomatos autou touton hon theorete kai oidete hestere osen ta onoma autu, kai he pistis he de autu, edoken autu ten holoclerian tauten apenante panton humon. Kai nun adelfoi, oida hoti kata agnoian e praxate hosper kai hoi arcontes humon. Hode theos ha pro categelen dia stomatos panton ton propheton autou pathen ton christon e plerosen hutos metano esate un kai epistrepsate es ta ex alefthenai humon tas hamartias hapos an elthosen kairoi anapsukseos apo prosopu curiu kai apostele ton pro kekerismenon humin christon jesun hon de uranon men dexasthai akri chronon apo katastaseos panton hon elalesen hotheos dia stomatos panton ton hagion autou propheton ap ionos moses men gar pros tus paturus epen hoti profetein humin anastese curios hotheos hemon ecton adelphon humon hos eme autu acus catapanta hosa an lalese pros humas estai de passa psuche hetes ean me acusei tu profetu ecenu ex sola threu thesatai ec Cae pantes de hoi profetai, apo Samuel cae ton cathexes hosoi elalesan, cae cat engelan tas hemeras tautas, humes este huioi ton profeton cae tes diathekes heis diatheta hotheos pros tus paturus hemon legon pros Abraham kai into spermati su in ulage thesontai pasai hai patriai tes geis humin proton hotheos anastasis ton paida autou yesun apostelen auton eulagunta humas into apostrephein hekaston apoton ponerion humon